بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو تلاته شاد يا قوة الرجب يجرم مايكي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina yau shekaru 1445 wanda ya daidai da 23 wata na daya haifuwan annabi isa yau shekaru 2024 wannan shine majalisinmu na goma sha hudu cikin karatunmu na tutta tuttahawiyya haka ne ba? tamam na? na? شافوا دودي شانا يوا أيوة، شافوا دوني شافوا دوني على أي حال على أي حال زام تاشي والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجاتكم تمام قال المصنف رحمه الله تعالى al'alamatu tahawi ya ce wallahu allah ta'ala madaukakin sarki ya stajibu addawat shi mai ansa addu'o'i ne wato yana ansa addu'o'i yana biyan bukatan waɗanda sun zo sun roke shi wa ya ƙudil hajjat aga ya jibu da'awat ويقضي الحاجات ويقضي الحاجات وانا عطف التفسير ني شي ما بيان بكاتني ني كويدي شي لفظي الدعاء أعم من قضاء الحاجات استجابة الدعوات وقضاء الحاجات كمان وانا كاسن عبادة أكوي دعاء عبادة ودعاء مسألة ممكن هذا بكاتك Allah ka kaza Allah ka kawar da abu kaza daga gare ni wannan sunan shi shi ma du'a ne wato Allah maraukin sarki ya biya maka wannan bukatan wannan qada'u qada'un li hajatika ne to shi du'a kuma du'a'u mas'ala da du'a'u ibada duka sun shiga cikinta to wannan kenan mu musulmi mun yadda kuma muna da yaƙini cewa allah maɗaukin sarki zai ansa mu kenan yana cikin aƙida da abin da musulmi dole ya yadda kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha sa'alaka ibadi anni fa ni ƙaribun ujibu da'watad da'i idha da'ani mutum ya daga hannayensa ya roƙi Allah Allah zai ansa masa kuma Allah maraukin sarki yana kusa da kai a cikin hadisi wadda imam muslim ne ya rawaci hadisin maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min rajulin da'u Allah bi da'wa cikin mutane ma min rajulin la mafhuma laha ne ma min rajulin cikin mutane babu wani da'u Allah wadda zai roki Allah bi da'wa da wata bukata laysa fiha ithmun cikin wannan addu'an ba abin da kafin nan ba laifi a cikinta ta wala qati'atu rahimin babu kuma yanka zumunci illa a'tahu biha sai Allah ya bashi a madadin ko kuma sababin wannan addu'an da yayi ihda thalathi khisalin dai daga cikin abubuwa guda uku kenan muddin ka roki Allah subhanahu wata'ala addu'an da kai ka bi ladabi yadda addini musulunci ya ce kai addu'a inda dai muddin ka bi wannan ladabin kuma ka yi addu'an wadda addu'an a ciki ba wani abin da ke tattare da laifi ba wani mugun addu'a ga wani ba abin da yake hare da yanka zumunci a addu'an to Allah madaukin sarki ya ansa addu'an yadda Allah zai ansa addu'an mutum ɗaya daga cikin hanyoyi uku ne na farko in ma an yi ji'ala lahu da'watahu yu'ajjila lahu da'watahu ko dai Allah ya gaggauta maka ansa addu'an da ka nema abin da karo ka kenan at shi shine abin da ka nema a baka a duniyan nan ita abin da ka nema au yaddakhira lahu min alkhairi mithlaha ko kuma ya adana mishi daga alkhairai irin wannan abun a lahira a cikin aljanna kenan abin da mutumin ya nema kila an an bashi sharri ne gare shi a duniya sai Allah ya ajiye mishi wannan alherin a cikin aljanna kaga hanya na biyu kaga kuma ita nan aljanna tafi na duniya wani yaro ke Allah ya samu abin da yake so bayan kwana biyu ya rasu kaga baka ci riba ba amma na lahiran fa in an zo an baka cikin aljanna permanent ne abin ba zai zama babu ba la yafni wa la yabid ne sannan hanya na uku aw yasrifa anhu min ash sharr mithlaha ko kuma ya kawar da wato ya kawar Allah zai kawar daga mutumin nan wani sharri wadda ke kwatankwacin wannan abin da yake nema ko kuma a madadin wannan abin da ya nema kenan daga nan kila kai kana chad basin ne ko kana college da kakinka ko da nafib yau in ka shiga hanya kila za ka yi accident ne za a dauke ka a kai ka asibiti ha? aga wannan mini ne bala'i ne ba amma kana neman ka samu jarin da za ka yi kasuwanci da ita ko kana neman kudi da ka siya waya da ita ko kana neman kudi da za ka siya mota da ita ka roƙi Allah ba sai a madadin motan ko wayan ko aikin a kawar da wannan bala'in motan ba za ta buge ka ba ba za ka yi accident ba sai ka zo ka ji karatu lafiya lau ka koma kana cewa to ni din nan fa na dade ina addu'a baka sani ba ashe ashe an ansa addu'a amma kai baka sani ba mun gane wannan ba saboda haka an karo ke Allah kuma ka nema yau an ansa maka da wani abu gobe ka sake nema shi shikenan abin continuously kenan ba irin mutum bane yanzu ka je ka cewa misalin mutum ya ce mahaifin shi ina son abu kaza ya ce mashi gashi na baka abu kaza a madadin wancan gobe zai sake zuwa ne ya tambaya fada za su yi amma Allah fa yau ya kawar da wani bala'i a madadin wannan addu'an gobe in karo ka ya baka lada sannan kuma ya maka wani abu daban saboda ka ka ringa roƙon Allah ibada ce kuma za ka samu biyan bukata mun gane wannan bayanin ba to Allah musta'an kuma kaga addu'an nan dole ne mutum ya zama yana da yaqini na Allah mulkin sarki zai ansa masa addu'a sa sannan yayi addu'a saboda wani yana addu'a amma kuma yana dardar wannan abin ne dai to gashi nan mutum yana neman abu kaza to Allah bari dai kawai mu je mu yi addu'a to ya za a ansa addu'a abu kai da kanka ma kana shakku musamman in dai abin duniya ne kaga kowa ya yadda cewa ba wanda zai bashi aljanna sai Allah ba wanda zai kawar da shi daga azaban Allah sai Allah ko to a nan kowa a cikin ran shi 100% ne zai roke Allah kuma ya yi shiru ya zona amma na duniyan fa na duniyan fa gashi nan wani abu ne yake so a guri kaza yana roƙon Allah zai ce to wannan abin fa amma ya kamata in je guri kaza ba in yi abu kaza ko kuma in nemi kudi kaza in je in ba sakataren mutumin nan saboda ya ringa wa wannan ogon abin ka ba ka bane ba a ga wannan menene ta nuna rashin tabbacin wato yaƙini da imani cikin zuciyar mutum ita ce take jawo mutum haka saboda ka an zaka roki Allah ud'u Allah wa anta muqinun bil ijaba kana da yaqini cewa Allah zai ansa addu'anka shine wai za salaka ibadi anni fa inni qaribun yace ujibu da'wata da'i da da'an zan ansa musu addu'oyin su yace wa qala rabbukum ud'uni ادعوني وانا في الامر اني استجيب جواب طلبني استجيب لكم جزمت جزم المضارع للدلاله على ثبات اجابه الدعوه استجيب لكم للذان انسى مك ادعوكم تو الله ده يهلكه كي كاوك دنيا ياي سمر ياي قصر يا رايك ها بابا da cin hanci ba ka samu lafiya ka girma kuma ba da cin ba bayar ba lokacin da kake jariri ka roki Allah ne ya raya ka baka roke shi bai baka wannan ko to wannan Allah ba zai ansa addu'anka ba mun gane wannan ba saboda haka mutum ya amfani da kwakwalwan shi kuma kullum ya wato ka ringa updating na imaninka da sila tsakaninka da Allah alakanka tsakaninka da Allah kullum ka ringa jarata ta kullum kana tunanin yaya zan jara tsakanina da Allah ka zama kullum haka saboda yanzu sallan da kake yi kullun sau biyar kake yi kana samun nasuwa da khushu'i yadda kake so ne ha kana samu to ya za ka yi sai ka ringa roƙon Allah kana neman hanyar da za ka gyara wannan kullun ka zama haka kana addu'a wani lokaci kana karanta alkur'ani ma ha sai ka ga ah ashe fa har ka karanta shafi uku kwakwalwanka tana wani guri ko ba haka ba sai ka ringa yin tunani yaya zan gyara wannan in zama ina karatun alkur'ani ina jin dadin karatun kuma ina tadabburi sai ka ringa yin yadda za ka gyara wannan ko ba ka bane ba ba kawai ka karanta alkur'ani ba kitabun liyar ilayka mubarakatan ya ayatihi saboda haka mutum ya yi iya kokarin shi gudun gyara tsakanin shi da Allah subhanahu wataala saboda in ta gyaru ne za ka samu kyakkyawan nasuwa na in karo ke Allah zai an samu ka. amma baka gyara wancan ba ba zai yi ba sai malam ya ce wa yamliku ko wa yamliku kulla shay'in wala yamlikuhu shay'un wala ghinan 'anil wala ghinan 'anillahi ta'ala tarfat 'ain ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين ويملك كل شيء الله شي يا ملك دكن كومي shine mamallakin kowa da komai wala yamlikuhu shay ba wani abin da ya mallaki Allah Allah shine mamallaki ba a mallake shi ba wala ghina babu wadatuwa anillah daga alheran Allah ba wanda zai ce shi ya wadatu ya wadatu daga abin da ke gurin Allah ta'ala madaukakin sarki tarfata ainin ko kittawan ido ko da kyattawan ido baka isa ka ce kai ka wadatu daga alheran Allah ba saboda kai da wato waye kawo ka duniya wannan motsin da kake yi waye baka wannan ran da ƙarfin da iskan da kake shaka ya baka Allah ne ba baka ba yanzu kyattawan idan da kake yi din ya kasan giya aka yi ma ka koyi ka saba yin haka ka sani ba ka sani ba waye baka wannan alherin Allah ne ai yanzu in an fara fura idonka me ka yi za ka ringa mene menene kiftawan ka yi ba waye baka wannan alherin Allah ne to kenan in mutum ya ce shi ya wadatu da Allah a lokacin da ya faɗi wannan ma wato kafirci ne yayi me yasa wannan karfin da ka samu har ka ce ka wadatu daga shi wai baka wannan karfin ma shi ya baka ko baka bane mutum ya ya baka abu ka ce mishi to shikenan shikenan da kafa dan ma shi ya baka mun gane wannan ba sai malam ya ce wa man istaghna anillah wanda yayi takama na wadatuwa daga alheran Allah tarfata ainin koda kyaftawan ido faqad kafara mutumin nan to lalle ya kafarta ce wasara kuma ya kasance min ahlil haini ayil halaki min ahlil haini daga ma'abota halaka wannan mutumin lalle ya shiga tsawon waɗanda suke sun halaka kenan kaga wannan fandarewa ne irin abin da su wannan shaidan da sauransu da su fir'auna suka yi su ce allah ma babu ko kuma su ce a'a allah akwai amma mu mu ne allah shi abin nan ah, shaidan mai yayi ce ana khairun min hoto ai na fi shi ne min narin ka halicce ni da wuta wa khalaqtahu min tun shi kuma tabo ko laka yaya za a ce mu za mu yi mishi sujjada na girmamawa ga me yayi abinda Allah ya ce mishi yi din yaki ba me ta jawo mai haka girman kai ne to wanda zai ce shi ya wadatu daga Allah ma me zai jawo mai haka girman kai ne wa qala fir'aunu ya a alaysa li mulku misra alaysa li mulku misra yace ba ku gani ba mulkin garin misra sukutun da guda ta tabbata gare ni alaysa li mulku misra to kai a cikin duniya ma misra kawai ko wa hadhihi al-anharu wadannan qoramu tajri min tahti suna gudana a karkashin al'arshi na kuma abin nan nashi a garin nashi ko kuma gefan garin shi wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ce afala tubsirun ba ku gani ne amma na khairun min hadha alladhi huwa yana magana da annabi Musa wala yakadu yubin so zuwa karshe kaga wannan me ta jawo mai wannan girman kai ne to duk haka girman kai inda za ta kai mutum kuma Allah subhanahu wataala cikin hadithul qudusi me yace girman kai a matsayin tufana yake duk wanda ya sanya ta to ni da shi za mu hadu a can yace alkibriya ya ce ba saboda haka mutum kullum ya zama yana godewa Allah kuma yana i'tirafin nemominsa asali wannan kafirci ne ga ni'imomin Allah ne sai malam ya ce wallahu ya gudabu wa yarda laka ahadin min alwara wallahu Allah madaukin sarki ya gudabu yana fushi wa yarda kuma yana yarda laka ahadin amma fushinsa da yardansa laka ahadin ba tamkar da wani ba minalwara cikin talikai wannan sifat ne fi'liya ikhtiyariya muta'alliqa bi mashiyatillah siffofi ne na aiki kuma wadda Allah madaukakin sarki na ganin dama lokacin da ya ga dama ne zai yi wato wadda zai siffantu da wannan siffofin wadda suna nan tare da Allah subhanahu wata'ala fushi da yadda radiyallahu anhum wa radu anhu haka ne ba to kaga na ghadab ma akwai to sifat ikhtiyariya wa huwa shadidul mihal yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un to kaga sifat wannan sifat ne ana ce musu sifatun ikhtiyariya ne na zabi a lokacin da allah maraukin sarki ya ga dama ya yi fushi ya yi dariya ya yadda hmm, ya yi mamaki wannan duka akwai su gani wannan sifa ne fi'liya kuma ikhtiyariya to ash'ariyawa masu cewa alkalamun nafsi su ba sa tabbatar da sifat ikhtiyariya gani wannan a nan garin namu mafi wato girman littafi ko kuma littafin da ke mafi kusa da mutane wadda ake karanta shi a babu tafsir shi ne menene ne to jalalaini an rubuta shi ne yawanci bisa ga tafarkin ash'ariyawa saboda shi mahalli jalaluddin al-mahalli da jalaluddin kai yayi mamaki kenan جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي su biyu ai ba wato suna bin tafarkin ash'ariyanci ne suna bin tafarkin ash'ariyanci ne to shi yanzu kaga akwai sharh na jam'ul jawami' na shi mahalli kuma akwai nazm na jam'ul jawami' na suyuti al-kawkab as-sati' to waɗannan in ka gani ƙararra za ka ga cewa mutanen nan sun tafi akan ashariyanci ne to ashariyawa ba sa tabbatar da sifat ikhtiyariya gani wannan to in dai kana kaga misali yi khadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum yi khadi'una Allah yawa innal munafiqina yi khadi'una Allah wa huwa aga wa huwa khadi'uhum al khida'u minne ne na yaudara to alayi halin da ba zan dama cikin wannan ba neman hausan amma riyal khida hmm, sifa ce ikhtiyariya wadda Allah yana da ita wa huwa khadi'uhum shi ma yana yi ba amma su sai kaga za su fassara shi da wani abu ne daban kuma kana bukatan malami ahlus sunna ba ahlus sunna kadai ba wadda ya fahimci aqidan ya karanto maka wannan tafsirin gane wannan saboda al'allamatul uthaymin shi ma yana ga ya karantar da jalalai ne ɗan amma shi ma yana karatu yana naƙadi ne su karantar a ciki sai su ce ka ganin kai hankali shine sai ka zama ala basiratin amma nan garin wani dama shi jalalai ne ma ya karanta gurin malami ne wadda shi ma sufi ash'ari ne kaga kenan shi da waɗanda suka rubuta gidansu ɗaya kai kuma yanzu ne ma ka zo karatun tafsirin to yana mai ka sani kai ba abin da ka sani ba to shi ne kana bukatar malami wadda ya san tafsirin kuma ya san aqidan sannan ya karantar a nan ne za ka gane cewa akwai kurakurai na akida a ciki mun gane wannan ba kuma wannan sun gina ta ne akan alkalamun nafsiyu ne alkalamun nafsiyu wannan magana Allah subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana magana a lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama su haka ma ba su yarda ba sun ce maganan Allah ya tabbata ne a cikin nafs na Allah ne kalamun nafsiyun ne qa'imun bi zati llahi ta'ala fa huwa qadimun ne tun dama maganan Allah intact kenan ngane wannan to sun gina ta kan wannan ne shi ne sai mutum ya bi hankali gaskiya to Allah al-musta'an ga abin da ake fada a abin da ake fada in ba karatun ba zai yi ba dole ne abin aka rubuta ana ringa tace su sai a karantar ba kawai a karantar da mutane ba ne ba to kaga wannan maganin bari mu barta anan <laughs> amma dai mun gane wannan Allah ya wa yarda la ka ahadin min alwara shi yasa ai an bada wato mutum dole ya bada muhimmanci gurin karatun aqida kuma maganganun da malamai suke yi malamai masana musamman cikin mu'asirun ma kaga kaman su al'alamatul albani kaman su fauzan kaman salih ibn abdul aziz alu shaykhi waɗannan mutanen musamman ma alu shaykh da alu shaykh shi ya fi yin bayani zai fada da bayani fiye da su fauzan mashi fauzan zai bi bayan shi ne masu bin baz wannan su ala ne wato su kaman salaf ne su shi baya yawan surutu shi shi bin baz dama haka suke ai su ba yawan surutu magana a dunkule za su baka amma su al shaykh in kana bin abin nan maganganunsu kuma kai dan Allah ya taimaki ka kana fahimtar larabcin to ya kamata ka ringa karatun irin waɗannan littattafan littattafan da irin malaman nan suka rubuta aqidatu tahawiyya akwai sharh dinta na shi'a da shaykh din darasi ne ina ga sai suka yi tafriqi amma shi ibn abil is al-hanafi gaskiya wani lokaci shi maganin shi yana da tauri shi maganin shi yana da tauri saboda shi mutumin cha dan abin nan da ne can in yana magana wani lokaci zai yi amfani da su ilmul kalam nasu ne yayi musu raddi in ka shiga cikin mantik din ne sai kai maka ga to shi wato Ibn abil is da kanshi ma me yake nufi wannan ma'aiki ne wani abun kana karanta ba <laughs> bayanin da kanshi ma yana bukatan bayani kenan amma suna alu sheikh din malamai ne na saudiya su maganan su tana wato straight forward ne aka iya ka karanta ka fahimci waɗannan maganganun da suka yi sannan kuma irin waɗannan littattafai su a sunna na halal da sauransu da na lalaka'i aqidatu salaf wa ashabul hadith da sauransu irin waɗannan littattafan da al'ulu lil ali da sauransu ya kamata mutum kawai a wayan ka kai downloading kana ringa duba su kana ringa dubawa karka jira lokacin da wani wai malami zai karanta da kai saboda abin da in dai ka karanta misali tahawiyya da kuma gabanin tahawiyya misali ka karanta lamiya na shekul islam ko kuma ha'iyya ka zo ka karanta wannan to ai kana da ido a cikin waɗannan abubuwan sai ka ringa bibiyan wadancan a matsayin ka na ɗalibi kana karantawa saboda ka samu ilimi kuma ka faɗaɗa a fahimtanka mun gane wannan bayanin ba mm, aiki ne ba wannan abu aiki ne wannan abu wato inda ya mutum shi wannan hanya na ilimin ne ya ɗauka to kullum shi ba zai rabu da littafi ba ne ba ba zai rabu da littafi ba waɗanda suke duniya suke neman kudi masu hankali a cikinsu muddin suna samun kudin za su yi iya kokarinsu su ga sun futa a yi. saboda a cikin masu neman kudin ma akwai wawaye wadda shi dimo yana samun kudin wahalar shi za ta karu wannan bai sa abin da yake ba amma wani in yana samun kudi in kudin zai karu zai ga to yaya zan yi ni rabu da wannan abin wasu su yi ni in zauna wannan mutum yana da hankali ta ɗalibai fa malamai su kullum ana samun kudin za a yi investi ne a wannan hanya littafi kaza da kaza ba ka da su ka samu kudi ka je ka siya wannan hutu kai ne ko ka samu sabon aiki sabon aiki ne to kai kullum haka kake mun gane wannan ba Allah musta'an to Allah madaukin sulke mana jagora sai malam ya ce ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في في حب أحد منهم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا صن كما منا كوننشي صحابا مايكي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط هكذا ولا نفرط كي ولا نفرط بذا مو إياك في حب أحد منهم أكن sau da kauna da muke wa ɗayansu ba za mu ƙetare iyaka ba a kaunan da muke masa kenan ba za mu wato son da muke mishi a matsayin shi na mutum ne kuma sahabi ne na ma'aiki a matsayin wannan ne za mu so shi ba za mu ba shi wani abun da Allah bai ba shi ba da sunan so Fifi ko da Allah bai ba shi ba ba za mu ba shi ba amma wadda Allah ya ba shi nan za mu tabbatar mai wannan yana ishara ne ga farko in eh, shi'a ya yi musu raddi anan haka ne ba kuma wala nufiri tufi fabbi ya haɗi minhum har yanzu su ɗin sun yi ifrat gurin so da suke wa ali ibn abi talibin sun fifita shi kan sauran sahabbai ne hasali masu ce ban da shi ali ɗin abubakar da umar da usman duka sun kafarta sun yi kaza sun yi kaza suna fadin waɗannan abubuwa to malam ya ce mu dai farko muna son su gaba daya na biyu kuma a matsayin mu na musulmi masu bin tafarkin salaf ba za mu ƙetare iyaka gurin ƙaunansu ba wala na tabarra'u wala na tabarra'u min ahadin minhum ba za mu barranta daga ko ɗaya daga cikin sahabbai ba mu ce wannan mu ba mu tare da shi cewa haka ma ba za mu faɗa ba a ga wannan ma wasu suna maganganu akan muawiya ibn abi sufyan wadda muawiya yana cikin sakatarorin ne ma'aiki na ma'aiki sallama saboda yana cikin kuttabul wahi ne muawiya to saboda wasu abubuwa da suke cikin rayuwar shi ba su ganin shi sahabin ba su ganin shi katibul wahi sai su ga wasu abubuwa na kurakurai wadda su suna ganin kuskure ne sai su yi miyagun maganganu a kan shi wasu ma har su barranta su ce muawiya ya yi kaza ya kafurta da wani abu to shine malai ce wala na tabarra'u min ahadin minhum ƙarshen ta mamalan yace wa nubghidu man yubghiduhum wa nubghidu muna kyaman man yubghiduhum wanda ya kyamace su wanda ya ki su baya son su mu ma ba ma son shi wa bi ghairil khairi da kuma bayan alheri zukuruhum yana ambatan su yana ambatan su da miyagun abubuwa mu ma ba ma tare da mutumin nan ba ma son shi shi wala na zukuruhun muku ba za mu ambaci sahabbai ba illa bi khairin sai da alheri wa hubbuhum son su dinun addini ne wa imanun da yadda da Allah ne mai ce imanun wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma yana cikin kyautatawa ne na aikinka wa buɗuhun kyamarsu kufurun ne ce kafirci ne wa nifaqun munafunci ne wa tughyanun ƙetare iyaka ne ce, to kaga abin da ma'anin ya faɗa ba to manzon sallam ya yayi gargadi ya ja kunne a kan mutum kada ya zagi sahabbai ka abin nan eh, wannan mas'alan sananniya aiko wannan mas'alan sananniya ne manzon Allah sallallahu yayi maganganu kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi sahabbaina manzon Allah yace lau da a ce ɗaya daga cikin sahabbaina ko kuma a cikinku wani mutum ya yi sadakan zinari gwalagwalai tamkar da dutse ma hmm? kenan dutse ne sukutun da guda kana da zinari kimanin wannan dutsen to in ka yi sadakanta mazan Allah ya ce to sahabbai na abinci da ɗayansu ya yi sadakan abinci na tafin hannu ɗaya nakan can ya ce ba za ta kai nashi na tafin hannun ba kai manzon Allah ya ce ko rabinta ba zai kai ba ko rabin tafin hannunsa abin da ya yi sadaka kai naka ka na tamkar da dusin nan ba za ta kai nashin ba balle ta kai cikan tafin hannunsa A ga wannan mai ya nuna kwalitin aikinsu ne kwalitin aikinsu ne da kuma alherin da Allah ya basu wa rabbuka kuma ya sha'u wa yakhtar Allah ne ya halitta kuma ya zaɓi mun gane wannan ba saboda haka duk mutumin da kaga yana ambatan sahabbai da sharri to ka san wannan mutumin ba mutumin arziki bane ba akwai wani hadisi da al'imam al-bukhari shi ya rawaice hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ayatul imani alama ta imani da yadda wato alaman da za ta nuna mutumin nan yana da yadda wato ya yadda da Allah a cikin zuciyar shi akwai imani alamanta hubbul ansari son ansar mutanen madina mutum in kaga yana son mutanen garin madina manzo Allah ya ce wannan mutum yana da imani wa ayatun nifaq alamatan munafunci kuma bughdul ansar in kaga mutum yana kyaman mutanen madina to ka tabbatar wannan mutumin akwai munafunci tattare da shi wannan manzo Allah sallallahu ne ya fada hadisin yana nan cikin sahihu al-bukhari sai malam yace wa nuthbitul khilafata بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ونثبت الخلافة كما منا ما ستبت خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باين رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فرقه لأبي بكر الصديق أبو بكر الصديق الأكبر كان تفضيلا له haka ne ba saboda fifita shi wa taqdiman kuma gabatar da shi ala jami'il umma kan dukkanin al'umma wannan al'umma bayan maki sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya ba wadda ke da alkhairai kamar abubakar as-siddiq haka suna ce mashi laqabi da as-siddiqul akbar ai shi ma aisha <coughs> radiyallahu anha ana ce as-siddiqatu bintu siddiqi to malamai sun yi maganganu sun ce khilafan abubakar na siddiq wasu sun ce nassi ne daga maki sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce a ishara ne gane wannan wasu sun ce ishara ne cikin maganganun da suka kawo akwai hadisi wadda imam bukhari da muslim sun ruwa ji hadisin daga nana aisha radiyallahu anha sai manzon Allah ya ce mata irili a baki wa akhaki ki kirayi mahaifinki da dan uwanki hatta aktuba li abi bakrin kitaban saboda in rubuta wa abubakar wani littafi sai manzon Allah ce kai ku bari ma ya ballahu wal muslimuna illa ababakrin Allah ma bai yadda ba hadda musulmin in ba abubakar din ba su ma ba su yadda ba sai ya daina rubuta abin kenan a wata riwaya mamman zon Allah ya ce fala ya tuma fi yadda al-amri kada fa wani mutum ya tsa tsammani cikin wannan al'amarin kenan khilafan sun ce gani wannan ba kuma akwai wani hadisi shi ma wadda Imam al-Bukhari da musulmi sun rubuce hadisi maki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi mafarki ya ganshi kan rijiya yana ta ɗiba ruwa hmm? sai abubakar na siddiq manzon allah ya ba shi igiyan gugan kenan sai ya ɗiba to ɗiba wanda ya yi ɗan ruwan ba su da yawa sai manzon Allah ya ce Allah ya fi mishi sai malamai suka fassara sun ce abin da ake nufi ba wai laifi ne ba ba wai rashin riko da khilafan yadda ya kamata ba ne ba wannan ishara ne ga karancin shekarun da zai iya khilafa sun ce haka masu yawakar su dai bai da dai ba sai manzo Allah ya ce sai Umar ya karba daga Abubakar Siddiq da ya karba ya ce sai da ya diba yadda manzo Allah ce shi bai taba ga mutumin da yake ɗiba ruwa daga rijiya kamar Abubakar abin Umar ba ya diba mutane sun sha ce har dabbobi sun sha ce kaga sai malamai suka ce wannan ishara ce ga khilafan abubakar as-siddiq kuma kaga yadda abin ya kasance abubakar ya tafi sai umar ya bi bayan shi to mun ji wannan bayanin ba saboda haka khilafa farko Bakar as-siddiq nabi biyu shine umar ibn al-khattab amma ai irin wannan magana in an fara kai dama zaka tuna wa zaka tuna in shi ya ne zaka tuna su ne masu yin shirmiya nan gurin sannan malam ya ce wa annal ashara rasulullahi sallallahu alaihi wa basharahum bil janna wa annal ashara kuma lalle mutane goma alladhina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wanda manzon Allah ya ambaci sunayensu wa basharahum bil janna kuma ya musu bishara da aljanna na'am ba ina muka sallaka ثم لعمر ابن الخطاب sannan menene aha ثم يلينها ba wa humul khulafa'ur rashidun kenan yadda suke haka malin ya kawo su ni ban ga wannan a cikin nuskhatawa ba alayi halin kenan bayan abubakar umar ne bayan shi uthman bayan shi ali haka ne ba kuma su ne al-khulafa'u shiryayyu na'am na'am wal a'immatu shugabanni al mahdiyuna al muhtaduna shiryayyu muhtaduna mahdiyuna ma shiryayyu ne eh, muhtaduna hada mahdiyun ma daga hada ne duka biyu hidayan ne na'am shi na'am wa annal ashara shikenan ko wa annal ashara mutane goma alladhina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waɗanda maki sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunayensu wa basharahum bil janna kuma ya musu bishara da aljanna nashhadu lahum muna musu muna ba da shaida bil janna muna ba su shaida da aljanna nashhadu lahum muna musu shaida biljannati da aljanna lalle eh abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya kenan alama shahida lahum rasulullah sallam bisa ga shaidan da ma'aikin sallam ya ba su mu mauna bayarwa wa qawluhu maganan ma'aiki alhaq yace gaskiya ne wa hum sunni abubakar ne da umar da uthman da ali da talha da zubair da sa'ad da sa'id da abdurrahman ibn auf da abu ubaidata ibn al-jarrah da kuma huwa aminu hadhihi al'umma shine amintaccen wannan al'umman ajma'ina radiyallahu anhum ajma'ina Allah madaukin sarki ya yarda da su to wannan ah, a cikin hadisi ɗaya ne manzon Allah ya ce in fil janna wa in fil janna wa in fil janna wa in fil janna ai kiraye gaba da goma kuma akwai wani hadisi hadisul qalibi ko wani hadisi manzon Allah sallallahu yana cikin wani lambu ne ha wannan hadisin mun karanta shi a can ina ga to to kaga su waɗannan mutane Abubakar da Umar da Usman da Ali a cikin hadisi hadisi ne tabbatacce ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi so yin aljanna ba to yanzu kai in ka zo ka ce waɗannan mutanen ba yan aljanna ba saboda sun yabu kaza kenan kana cewa manzon Allah abin da ka fara fa ba daidai bane ba saboda sun yi laifi ko ba haka ba to amma kuma wanda ya halicci aljannan ne ya halicce su ya ce waɗannan aljanna ne saboda akwai sunayen su kai ka ce ba haka ba to kaga ku a garin ku ana rubuta sunayen aljanna ne ba a rubuta kaga wannan me shirme shirme ne kuma mutum ya sani yana faɗin waɗannan abubuwan kafirci ne wannan sai malam ya ce wannan ahsanal qawla في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس هكذا وذرياته المقدسة من كل رجس فقد برئ من النفاق ومن أحسن القول وندي كيوتتا لفزي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن صحابا معك صلى الله عليه وسلم وأزواجه دماتنشي الطاهرات سرككو min kulli danasin daga dukkanin abin nan addanasu shine datti amma nan addanas alma'anawi datti kenan na laifi da sauransu da kagen da aka yi shine abin da malam yake nufi wa zurriyatihi da kuma mutan gidan shi na sarkaku min kulli rijisin daga dukkanin arrijisu da addanas dukkan dattin ne faƙaɗa bari a minan nifaq lalle mutumin nan ya barranta daga munafunci kenan wannan ya ishara ga wancan kila wancan hadisin ba da zumun karanta kaga Allah subhanahu wataala ma ya fada qul ma as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba shaykhul islam ya fada hubbu sahabati kullihim yace mawaddatul qurba biha son ƴan gidan ahlul baiti son su din addini ne son su ibada ce wato son da mutum yake musu ibada ce kuma ibada ana tawassuli da ibada ko kenan son da kake musu za ka iya tawassuli da kaunan da kake musu ya Allah saboda son da nake wa ahlul baiti Allah ka biya min bukata na kaza wannan daidai ne saboda son ba da zatin mutumin bane a'a so da kaunan da kake mai shine gane wannan ba mhm. sai malam ya ce wa ulama usalaf malaman magabata minas sabiqina cikin waɗanda suka gabata wannan as-sabiquna al-awwaluna kenan wan ba'dahum da waɗanda suka bi bayan su at-tabi'in wan ba'dahum at-tabi'un wan ba'dahum da waɗanda suka suke bayan su at-tabi'ina wanda sun bi bayan su haka ne ko na'am wa man ba'dahum min at ko min at daga tabi'ai ahli haka ne ahli khairi mutanen alheri ko kuma ma'abota alheri wal da kyakkyawan baya wannan zai iya dauke wannan fassaran kuma zai iya dauka wal athari kuma malaman hadisi haka wa ahli al-fiqh da malaman fiqh wan nazari da bincike irin waɗannan malaman ya ce la yi zukaruna ba ambatansu illa bil jamile sai da abubuwa kyakkyawa kamar zakarahun in wanda ya ambace su da mummunan abu fahuwa ala ghairi sabili wannan baya daga tafarkin magabata wannan ba waɗancan malamai kawai ba ba har malamai wadda kake tare da su a wannan zamanin a maidugurin kama saboda anan mutane jahilai suna kuskure har ɗaliban ma suka fada cikinta ko ba ka bane ba ce wannan malamin ka ji abin da ya fada kai yanzu duk abin da ya fada ba abin da ka ji sai wannan ko ba ka bane ka bi abin da ya fada in kana so ka ji wazin shi in baka so fa amma dai malami ne kana gani ai wasu sun kira shi su ce malam fa wazin da kai na shekaran jiya ni boka ne amma yanzu na tuba oh ashe wasu suna jin wazin su har suna samun shirya kenan malamai ne amma kai kuma kana zagin shi duk maganganun da ya kasat nashi sun kai dubu biyu amma cikin dubu biyu wannan abin da ya fada na shekaran jiya in ba a ita ba kai ba abin da ka sani sai ka ce wannan mutumin ba mutumin arziki ba ne sannu kai mutane suna kuskure nan wato shaidan ba zai barka ba daga karatun da kake yi za ka kai wani mataki ne wadda in ka hanga wani za ka ce a shafa wannan fa wannan mutumin ba kwararre ba ne bai iya abu kaza ba bai iya abu kaza ba wannan shirin ne ya zo ka. wannan alherin da ka karanta ne yana so ya zo ya hada ka da Allah fada saboda kada ka shi riban wannan abin da ka karanta ai ku dukan ku musulmi ne kuna yin wazi saboda mutane su su su shiga aljanna ba to kai maka je kai taka shi mai je yayi nashi kuma ka kaunace shi ka yi mishi addu'o'in alheri amma kar ka zama ka ce wannan ya abin da ya kai ka ga wannan malami da wancan abin da suka yi jiya ina ruwanka kai malamai tun da irin wannan mutsu musun da kake ji akwai a tsakanin su fa a cikin malamai da akwai wadanda saboda jin haushin wani har da ciwon zuciya ta kama shi malami dan uwan shi ne kuma wannan maganar da muke fada ah, ta fi shekara dubu cikin salaf ɗin kenan dan adam ne ai ka san abin da mutane suke jira in dai malami ne to kada a same shi da kuskure kawai ya zama straight forward to ai wannan kuje ku bi annabawa yaya mutum zai zama 100% ne alkamalu lillahi wahdahu ne mun gane wannan ba shi yasa ai kana ji wani lokaci ko Sheikh Ahmad in yana bayani zai ce kowa dai da iya kokarin shi me yake nufi kenan kowa ko da yana da kuskuren amma yana da alheri kenan to mutum yana da alheri eh shikenan ka rabu da shi mana shin Allah zai tambaye ka kansu ne ba zai tambaye ka ba ko bai na ruwanka da su kai ka je kai naka mana alal aqal mun gane wannan ba saboda ka dalibai a matsayin ka na dalibi ka ji tsoron Allah kada ka bi tafarkin da jahilai suke bi gurin zagin malamai saboda wannan abin ta ci ta cinye mutane ne ko ba haka bane Hmm. saboda aka ka daina sai ga malami ne ahlus sunna sai ka ce kai wannan ya cika surutu kai zaman da kake a majalisar nan duk surutun ka baka dauke ta surutu ba sai wannan malami abin da yake na bayani ba ka so ka rabu da shi mana yayi wazin shi amma ka ce wannan mutumin yana da surutu wallahi ka ji abin da yake faɗa a lahira za ku hadu kuma ka ga abinda ya faɗa wannan yadda kake din nan ba farkin salaf bane ba yanzu kai in ka fara karantarwa kana so wani ya ce wannan ya cika surutu kana so sai za ka fada wani gane wannan ba saboda haka ka ji tsoron Allah kai ma sai malam ya ce wala a ahadan ba za mu fifita wani ba min al'auriya cikin waliyan Allah ala ahadin ga wani min al'ambiya cikin annabawa alaihi musalam cikin bayin Allah waliyai ba wanda za mu fifita shi kan annabawa hasalima malam ya ce wa naqul mu za mu faɗa a matsayin aqidan mu nabiyun wahidun annabi guda afdalu shi ya fi alkhairi da falala min jami'il auliyai akan dukkanin waliyai kaji tafarkin salaf ka bukatan bayani ya ka ce wani mutum ya fi annabawa maqamun nubuwati fil barzakhi fawqa ar-rusul rusuli dunal wannan kadib ne buhtanun azim wannan za a ce mutum wadda ma ba wanda ya san cewa shi waliyi kai ne ka ce shi waliyi kuma za ka ce ya fi annabawa wannan karya ne kawai in gane wannan ba mala'iku daban annabawa cikin mutane daban ne su ne gaba kowa in ya zo bin bayansu zai yi banda abin abinnan annabawa in kaga an ce wannan mutumin kirki ne mutumin arziki ne zai shiga aljanna to daga annabawan ne aka samu labarin ba daga su ba ba wanda zai ce wannan waliyi ne ko kaza ba zai ce muna gade wannan waliyi ne aha amma ka ce wannan waliyi ne waye baka labari gane wannan wa nu'minu bima sabila in ka ce waliyi me kake nufi wannan Allah yana son shi Allah ne ya ga maka yana son shi oh kai baka samun labari daga Allah to annabawa suke baka labari daga Allah to wani annabi ne ya ce maka Allah yana son wannan akwai ne to shikenan ba sai ka yi shuru ba yace wa nu'minu muna masu imani bima jaa abin da yazo min karamatihim karamomin su mallan yace mun yadda waliyai suna da karamomi wa sahha kuma amma abin da ya inganta anithiqati daga amintattu min riwayatihim daga riwayoyinsu wannan bayanin ba alfurkanu bai na auliyayin rahmani wa auliyayin shaitan na shekul islam ka karanta ya rubuta ta ne akan wannan ne bambance ce tsakanin waliyan allah da waliyan shaidan sai da shaidan yana mutanen iskanci kana gani ba kowa bidiyo wani lokaci za a ce tufa an hangi wane kaza waliyi kaza akan falwaya ko babu shaidan zai iya nuna musu foton fa zai yi saboda shekul islam ya ce da akwai wasu mutanen da ma har shaidan zai taimake su ma zagan mutum yana tafiya a sama shaidan ne ya sama da shi saboda ya batar da wasu akwai hakan mun gane ba amma an ce mutumin nan yana da karama yana tafiya akan ruwa shikenan sai ya tafi abin shi kai na ruwanka da shi ne yana tafiya akan ruwa zai fire a sama kullum je ya salla a makka akwai wata alaka na ibadar da zaka samu daga shi ne babu la yamliku laka darran wala naf'an har wa kan shi ma saboda ka kai maka je kai taka shi ma ya dashi amma sai ka ce wannan wali ne sai ku tara mai kaya ku zo ku kewaye shi ku zauna wasu su saya anan a ce wannan wali ne to wannan kuma ai kun mayar da shi soja ne ya zama su babban abin nan wanda yana da rank ne idan ka wannan shirmin ba aiki ne na musulmi ba aiki ne na jahilai ina ga ya kamata mu sai a nan ba saboda lokaci mu sai a nan mu na gaba insha Allah ta'ala an mun zo sai mu daura daga inda muka siya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure kuma Allah ya bai mana yadda muka taro anan Allah madaukin sarki ya tara mu cikin jannatul firdausi bila safkin azabi wala hisabin kuma muna tabbasiri da wannan zaman da muke yi Allah madaukin sarki ya biya mana bukatunmu na alkhairi akwai abubuwan da muka sa gaba ma muna bukatan addu'an alkhairi in kaje je sai karkai mana rowa da addu'anka tun da ni muna karantar da kai ba mm, kalla ko da addu'an karka manta to Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da alkhairi wannan abin da muke yi kuma Allah madaukin sarki wato mu zama muna cikin ta ila annal qallaha tabaaraka wa ta'ala اللهم صل على محمد عبدك ورسولك واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإنسان واجعلنا من الراشدين اللهم يسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين